ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه na ni katika yale ambayo wasia wa Allah umekuwa ni mkubwa kwenye kitabu chake katika jambo hili wa mimma adhuma dhammuhu liman tarakahu min ahli alkitabi wa ghairihim na ni katika yale ambayo lawama zake Allah na kusema kwake vibaya kumekuwa kikubwa kumekuwa kukubwa kwa wale ambao wameuacha msingi huu katika ahlul kitab na wale wasiokuwa wao katika hao wa mimma azumat bihi wasiyatu nabii sallallahu alayhi wasallam fi mawatina ammatin wa khasatin, na ni katika yale ambayo wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallama umekuwa ni mkubwa katika maeneo ya ujumla kadhalika na katika maeneo yaliyokuwa makhsus lakini kwa nini huo huu ni wasia mkubwa na jambo la kutofautiana ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka katika maumbile na ndio maana ikawa watu wanaona kwamba ah, si jambo kubwa ni jambo linalokatazwa kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema walau shaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan lau Allah angelitaka angeufanya umma wote kuwa ni mmoja wala yazaluna mukhtalifin wala hawataacha kutofautiana illa man rahimu rabbuka walidhalika khalaqahum isipokuwa yule ambaye Mola wako mlezi aliyomrehemu na kwa ajili hilo Allah amewaumba wao kwa hiyo ala kumbe wale ambao aliyowarehemu Allah huwa hawatofautiani ile ikhtilafu tadadi ambayo inaleta furqa watakatu waludwan ile ikhtilafu wanaopelekea watu ikawaachanisha wakakatana wakafanya na uadui hawa ambao Allah amewarehemu hawa hawaingii katika hilo lakini wasiokuwa wao hawataacha wao kutofautiana wataendelea wao katika jambo hilo al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Sawa'iqul Mursala akasema wuqu'u al-ikhtilaf baina an-nas amrun daruriyyun la budda minhu litafawuti iradatihim wa afhamihim wa quwa idrakihim walakin al-madhmuma baghyun ba'dihim ala ba'd wa 'udwanuhum akasema jambo la kutokezea ikhtilaf mifarakano kutofautiana baina ya watu ni jambo ambalo la dharura jambo lipo limefanywa jambo hilo liwepo ni jambo ambalo hakuna budi kutokezea kwake kwa nini kwa sababu ya tofauti ya matashi ya watu makusudio ya watu kwa sababu ya ufahamu tofauti wa watu na kwa sababu ya nguvu za uelewa wao watu wanavyoelewa hawa sivyo wanavyoelewa wale kwa ikiwa ni hivyo basi ni jambo ambalo la budda minhu ni jambo ambalo lazima litokezee ni jambo ambalo lazima liwepo lakini ile tofauti inayosemwa vibaya ile tofauti ambayo inalaumiwa ni kule watu kudhulumiana na kufanyiana uadui baina yao kwa wao wa illa fa idha kana al-ikhtilafu ala wajhin la yuaddi ila tabayuni wa watahazzubi wa kullun min al-mukhtalifin au min al-mukhtalifin qasduhu qasduhu ta'atun lillahi wa rasulihi لم يضر ذلك fa innahu amrun la budda minhu fi nashati linsaniya akasema isipokuwa itakapokuwa tofauti ipo katika sura ambayo haipelekei sura hiyo watu kukatana wakawa makundi kwa makundi na kila mmoja katika wenye kutofautiana likawa kusudio lake ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam basi hilo halitapelekea madhara kwa sababu hawakatani hawafanyiani uadui wala kila mmoja haringii na kundi lake sisi ni fulani upande ule hata akisema fulani hatuwezi kumsikiliza ikiwa jambo halitapelekea huku lakawa watu wametofautiana ina maana tofauti ya ufahamu na uelewa lakini wote wakawa ni katika kukusudia kumtii Allah na mtume wake hilo jambo halitapelekea madhara jambo hilo la kutofautiana huko halitapelekea madhara ni jambo ambalo halina budi kuwepo kwake katika makuzi au katika uwaji wa wanadamu namna walivyo walakin idha kana al-aslu wahidan والغايه المطلوبه واحده والطريق المسلوكه واحده lakini itakapokuwa msingi ni mmoja wanatofautiana msingi wao ni mmoja lengo linalotafutwa na linalokusudiwa ni moja njia inayopitwa ni moja lam yakad yakau alikhtilafu hapakaribii kutokezea ikhtilafu wa in wakaa kana ikhtilafan la yadhurru kaikhtilafi sahaba hata kwamba itatokezea ikhtilafu basi ikhtilafu yao itakuwa haileti madhara kama walivyotofautiana masahaba kwa sababu gani njia yao ni moja kusudio lao ni moja mapito wanayoyapita ni mamoja tofauti yao haitadhuru sasa waislamu katika ulimwengu sasa hawako hivi waislamu katika ulimwengu sasa wanatofautiana msingi wao si mmoja lengo lao si moja na njia wanayopita sio moja na ndio maana tofauti zao zinaleta madhara katika safu ya waislamu ambayo inapelekea cheko na furaha kwa maadui zao kuendelea wa kusudia ubaya wa Uislamu na Waislamu kwa ujumla. Kwa hiyo katika makusudio makubwa ya Uislamu ni kuwafanya Waislamu kuwa kitu kimoja na kuwataka Waislamu kuungana na kuto kutofautiana na ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliwekea sheria qala Allah subhanahu wa ta'ala shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan awhayna ilayk والذين bihi إليك wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi Allah أمكوكين sheria ya dini ile ambayo kwayo amemuhusia Nuhu na wale ambao tumewafunulia wahi walladhi auhaina ilaika na yale ambayo tumeyafunulia wahi kwako wewe na yale ambayo tumemuhusia katika hayo Ibrahim na Musa na Isa wote hao an aqimu dina wala tatafarraqu fihi isimamisheni inyosheni dini wala msifarikiane ndani yake ni wasia adhima wasia mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala wasia ambao Allah amehusia kila umma na kila mtume ambayo aliyekuja na maneno ya wanawachuoni katika aya hii yamekuwa ni mengi hebu rudi ukaangalie maneno ya Imam Tabari Imam Ibn Jarir Tabari Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala كذلك الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه كذلك الإمام الشوكاني نشبد الرحمن السعدي لو كما مونة ونجيكونا روسو من ينوي ويوتي هيا تنجي أسوما كوني آية هي نمباري من تاتك سورة الشورى أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه هي الشريعة نوسية والله سبحانه وتعالى أمباو أمي وأمري شواكي الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أكسم لما أمرهم سبحانه وتعالى بإقامة الدين نهاهم عن الاختلاف فيه فقال ولا تتفرقوا فيه أي لا تختلفوا في التوحيد والإيمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه الله وكتي ألب وأمر شوات ويسممي ديننا وينيوش ديني أكا وكتاز وتوسط فوتياني نانياكي akasema wala msitofautiane ndani yake maana wala tatafarraqu fihi wala msifarqiane ndani yake maana yake la takhtalifu fi tauhid wa ta'ati rusuli wa qabuli shara'i'ihi msitofautiane katika tauhidi ya Allah katika kumwamini Allah katika kumtii mtume na kukubali sheria zake swali linakuja je waislamu hatutofautiani katika haya tofautiana na tofauti zetu hazimfanyi au hazifanyi zikawa kwamba ah, wote wamepotea na hakuna anayejijua kwamba yeye yupo katika njia ya haki ukimsikia mtu asema maneno haya hujui kwamba huyo ni mpotevu yeye kapotea na hajui kama kapotea yupo katika kutahayari na utasikia tusisemane tusilaumiane kwa sababu sote hatujujui kama tupo katika haki hatupo nani aliyepatia hakuna anayejua anta wewe peke yako ndio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 Na ndio maana anasema hakuna anayejijua kwamba yupo katika haki yeye huyu. Na huu ni mtihani kwamba mtu kapotea, halafu hajijui kwamba yeye amepotea. Qala Limamu Shaukani, fa inna hadhihi al-umura qad tatabaqat alaiha shara'i'u, mambo haya sheria imetabikiana nazo yani sheria zote za Ibrahim za Musa za Isa za Nuh za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watatawafaqat fiha al-adyan na zimewafikiana katika jambo hili dini fala yambaghi al-ikhtilafu fi mithliha hapa takikani watu kutofautiana katika vitu mfano hivi tauhidullah walimanu billah wa ta'atu rusulih wa qabulu shara'ihi haitakikani kwa sababu sheria zote zimetabikiana na kuwafikiana katika hilo haipaswi akasema walaisa min hadha furuu lmasaili allati takhtalifu fiha aladilla haliingii hali katika hili yale masala yasiyokuwa ya msingi ambayo huwa tofauti dalili zimetofautiana huyu kachukua dalili hii ni sahihi sarih na huyu kachukua dalili hii anaiona kwamba ni sahihi sarihi lakini mwingine akasema hapana hii ni dalili sahihi lakini sio sahihi hii ni sahihi ni sahihi itabidi hii ndio ishikwe hayaingii katika mambo hayo ambayo si katika mambo ya msingi wakadhalik tataaradhu fiha al-amarat watatabayanu fiha al afham fa innaha min matarih al ijtihad wa mawatin al-ikhtilaf kwa hiyo si katika yale mambo ya msingi hayaingii katika hili ambayo dalili zimetofautiana na kadhalika alama na ishara zinapingana na vile vile ufahamu wa watu wanatofautiana haya ni katika mambo ambayo watu wamepishana katika kujitahidi na ni sehemu ya kujitahidi na kutofautiana kwa watu watu hawazozani katika mambo hayo hayazozani ni mambo yaliyokuwa ambayo ni ya dini lakini hayawatii katika tofauti bali maswahaba wanakuta huyu kachukua ufahamu huu kwa dalili hii na yule kachukua ufahamu ule kwa dalili nyingine, lakini njia yao moja, lengo lao moja, kusudio lao moja wanalokwenda, na ndio maana wakawa kitu kimoja, wakapata tamkini, wakanusuriwa, wakawa na nguvu. Maadui zao wakawaogopa wao, licha ya kwamba wao ni wachache waliojikusanya katika mji wa Madina tu, lakini wakaogopewa katika ulimwengu, na Mtume akawaonyesha vile alivyoonyeshwa na Allah kwamba ufalme wa umma huu utafika magharibi ya ulimwengu na mashariki ya ulimwengu. Na kweli baada ya muda tawala za mashariki ya dunia na magharibi ya dunia zote zikaangukia katika mikono ya Waislamu. Na ukiangalia kwenye haya mambo kama haya wako wamepishana mambo haya ambayo hayawafanyi wao wakakatana wala kufarikiana. Hebu angalia mpaka hapa tulipokwenda, bado hasa hatujaingia katika lile zile sababu za kutofautiana ni zipi? Zile sababu za furqa zinazozungumzwa ni zipi hasa? Sababu za kutofautiana watu ziko zile ambazo zinahusiana na mujtamaa alislami, yani jamii ya Waislamu, na kuna zile ambazo zinazungumzia kuhusu mustawa alafrad mtu mmoja na mtu mwingine awil mujtamaat sawa ni uislamu kwa ujumla au mtu mmoja au jamii fulani ya waislamu mote humu uislamu umekuja kuzungumza msingi wa watu kuungana na kuacha kutofautiana kwa sababu tofauti ya sehemu moja katika hizi sehemu tatu inaweza ikapelekea tofauti kubwa ya kutofautiana waislamu kwa waislamu na ndiyo maana mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila eneo katika kila engo katika muktadha huu amekataza watu katika jambo la kutofautiana au kufanya yale ambayo yatakayopelekea watu kuchukiana wakakatana wakapeana migongo wakageuziana nyuso halafu wakakaa wakakatana wakawa mbalimbali na haya tunayasoma katika fiqhi yama yamezungumzwa na yamejaa yamezungumzwa mambo kwenye biashara mengine kwenye posa na mengineyo yakazungumzwa katika muktadha mwingine lakini inazungumzwa ikhtilafu katika namna hii ya ukubwa huu na kuungana kunazungumzwa katika namna hii kwa ukubwa huu kwa sababu ikhtilafu wa tanazu sababu alhalak kutofautiana watu na kuzozana watu ni sababu ya kuangamia wa dhahabu alulfa walmahabba walquwa na kutofautiana watu kunapelekea nguvu ya waislamu kuondoka mapenzi baina yao na umoja wao kadhalika na kunusuriwa wao swala hilo moja tu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu katika yale ambayo aliyoyapokea alimamu albukhari bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi anasema sami'tu rajulan qaraa ayatan nilimsikia mtu mmoja akiisoma aya aya moja katika Qur'an wa sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama yaqra'u khilafaha na mimi nilimsikia mtume akisoma kinyume chake yani vile alivyosoma huyu mtu na mimi nilipomsikia mtume akiisoma aya ile ile kuna utofauti faji'tu bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallama فاخبرته فعرفت في وجهه الكراهه mimi lile jambo siku asema sikuliachilia maana yake nikaja naye kwa mtume sallallahu alayhi wasallama nikampasha yeye habari nikatambua na kuelewa katika uso wake kwamba mtume kachukia waqal na akasema kilakuma muhsinun kila mmoja kati yenu wawili nyinyi amefanya vyema ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا msitofautiane hakika wale ambao waliokuwa kabla yenu walitofautiana wakaangamia hebu angalia aya ya Qur'an na kila mmoja mtume swalla sallam ambaye yuko sawa lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza furqa sasa katika sababu ambazo wanazitaja wanawachuoni kwa nini watu wanatofautiana sababu ya msingi ni ittiba'u hawa ittiba'u alhawa kufuata matamanio yani watu kuacha msingi wa sawasawa wa Uislamu katika kuyaendea mambo na watu wakawa wanafuata matamanio yao na mtu ikawa matamanio yake ndiyo muongozo wake يقول الله سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون كيش تفقد يا ويوي يو يشريع كتك أمر من الأمر فاتبعها زفوات شريع هزو ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ولو سفوات متمنية ولأباء وسيجوا سفوات شب الرحمن رحمة الله تعالى عليه asema thumma shara'na lak shari'atan kamila kisha tukaweka sheria kwako wewe zilizokamili tad'u ila kulli khairin wa tanha an kulli sharrin min amri min amrina ash-shar'i kisha sisi tukakuwekea wewe sheria sheria zilizokuwa kamili zinalingania katika kila kheri na zinakataza katika kila shari fattabi'ha zifate فإن في اتباعها السعادة الأبدية والصلاح والفلاح katika kuzifuata hizo ndiyo kuna kufaulu kwa milele na ndiyo kuna mafanikio na kufanikiwa wala tattabi'a hawa alladhina la ya'lamun ay alladhina takunu ahwiyatuhum ghaira tabi'atin lililmi ni wale ambao matamanio yao yanakuwa si yenye kufuata elimu ولا ماشية خلفه ولا كنا نمياك وهم كل من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم هوا نويب نكيلا يولي أمباي أما كنا كنيوم نشريع متوم صلى الله عليه وسلم خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم كلا يولي أمباي وهو كل من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم هواه وإرادته kila yule ambaye matamanio yake na matashi yake yamekwenda kinyume na sheria ya mtume sallallahu alaihi wasallam fa innahu min ahwai alladhina la ya'lamun hakika huyo au hao ni katika matamanio ya wale wasiojua kila mtu kimoza jambo hili eh, unafuata kwa dalili yake hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam iko hivi na huu ndio mwongozo wake na hivi ndio walivyofahamu maswahaba lakini yeye akakujia na maneno mengine au taratibu mwingine huyu ni katika wale ambao alladhina la ya'lamun ahwa alladhina la ya'lamun matamanio ya wale ambao wasiofahamu وقال الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم hebu nipe habari kuhusu yule ambaye aliyefanya muabudiwa wake ni matamanio yake na Allah akampoteza kwenye jambo la elimu matamanio yanakwenda mpaka mtu anakuwa ndiyo anayoyaabudia anafuata vile anavyomwamrisha Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kama alivyopokea Imam Ahmad katika Zuhud akasema inna akhwafa ma akhafu alaykum hakika naloogopa zaidi katika yale ninayoogopa kwenu ithnain ni mambo mawili tulu al-amal mtu kurefuka kwa matumaini yake kwamba yeye aona kwamba hapa alipo ataishi miaka 50 mbeleni tulul amal yani kurefuka kwa tamaa wattiba'ul alhawa na kufuata matamanio fa inna tulu al fayunsi alakhirah kwa sababu kurefuka kwa tamaa kuna sahaulisha akhirah wa amma ittiba'ul alhawa fayasuddu 'anil haqq lakini kufuata matamanio kuwa kunaizuia mtu haki asiweze kuielewa. Ndio maana salafu saleh walikuwa wakikataza na wakihusiana katika jambo la watu kufuata matamanio. Qala Abul Ali rahimahullah, iyakum wa hadhihi alahwai allati talqa baina an-nasi al wal-baghdha, tahadharini na haya matamanio ambayo yanaleta kwa watu wadui na kuchukiana. Hadha huwa al-awwal ittiba'u al-hawa, sababu ya kutofautiana kubwa ni kufuata matamanio watu kuacha mwongozo wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala dalili zilizokuwa wazi kadhalika ittiba'u ittiba'u wasawisi shaitan vile vile kufuata wasiwasi wa shaitan tumesomewa hapa inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa Allah anatuambia shaitani kwenu nyinyi ni adui mfanyeni yeye kuwa ni adui inma yad'u hisbahu ليكونوا من اصحاب السعير انا ليتا كندي lake watu wa kundi wake la kundi lake ili wawe katika njia wawe katika watu wa motoni shetani kwa hiyo yeye ndo anayefanya au anayeandaa mambo ambayo yatawafanya waislamu watofautiane wafarikiane na kuwatia nguvu maadui wa uislamu fa جابر رضي ta'ala تعالى qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna ash-shaytana kad aisa an ya'badu an ya'badahu almuslimuna fi jazirati al-arab shaytani amekata tamaa waislamu kumwabudia katika jazirati al-arab walakin fi at-tahrishi bainahum katika kuwachochea kuwachochea baina yao waislamu kwa waislamu hili hajakata nalo tamaa ni jambo ambalo aliyokuwa nalo na analifanya wakadhalika min asbabi alfurqa ittiba'u almutashabihi kufuata yale mambo ambayo yalikuwa hayako wazi almutashabih Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihatun فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه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 na wale waliozama kwenye elimu yakuluna amanna bihi wanasema sisi tumeziamini hizo kullu min inda rabbina zote zatoka kwa Mola wetu wama yadhakkaru illa ulul albab na hakuna anayekumbuka isipokuwa waliokuwa na akili qala qalat aisha radhiyallahu ta'ala anha قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم متكبوون ولي أمباو ونفوات زلي أمبازو حزيك وازد للزاك حاول ولي أمباو الله موتاجة تحذرين ناو هذا katika sababu miongoni mwa sababu ذا الفرقة walikhtilafu ni watu kufuata zile aya ambazo haziko wazi matashabaha minhu almutashabih mambo ambayo hayako wazi dalili yake sasa katika aya hii watu huwa wanachanganywa wanatatizwa husema aya zenye kuzungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala min almutashabih ni katika zile aya ambazo zinachanganya kwa kila mmoja ana haki ya kuogelea atakavyo kwa watu wasilaumiane wasisemane vibaya kuhusu sifa za Allah na mengineyo ikawa mtu ana haki ya kuzithibitisha au kuzikanusha hapana jambo haliko hivyo na huo hiyo ni maudhui nyingine al-Imam Shatibi rahimahullah ta'ala katika al-I'tisam anasema wa maana al-mutashabihi ma ushkila maanahu ni lile ambalo liliyotatizwa maana yake walam yubayyan walam yubayyan maghzahu wa huwa ma yahtaju fi bayani maanahu alhaqiqi ila dalilin khariji ni lile ambalo halikubainishwa ni kile ambalo limetatizwa maana yake halikubainishwa lile kusudio lake yani ule uhakika wake ambalo linahitaji ubainifu, ubainifu wa maana yake ya uhakika, dalili nyingine ambayo iko nje sio kwa ile. Na ndio maana aya itafasiriwa kwa aya nyingine au hadithi aa, kwa aya nyingine au kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au hadithi kwa hadithi nyingine, wa in kana fi nafsihi dhahira almaana libali rai, hata kwamba katika nafsi ya jambo wenyewe kwamba ni nafsi wenyewe dalili wenyewe aya au Qur'an maana yake iko dhahir tena katika rai ambayo iliyokuwa ya wazi akasema wasubulu ahli alhaqi alimanu bilmutashabihi njia wanayokwenda nayo watu wa haki ni kuamini zile ambazo dalili yake haziko wazi waradduhu ila almuhkami na kuzirejesha hizo katika zile ambazo dalili yake zilizokuwa wazi liyubayinahu ili ipate kuibainisha hiyo wayazilu ishtibahuhu na ule utata wake unakuwa unaondoka hiyo ndio njia ambayo wamekwenda nayo ahlul haqq ahlus sunnati wal jamaa kwenye hilo hawatofautiani na ndiyo maana katika msingi wal asmaa wa sifat wamekwenda katika msingi uliokuwa mmoja hata ukimwangalia Sheikh Sheikh bin Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi katika alqawaid almuthla zile shubha ambazo wamekuja nazo ahlut ta'wil namna alivyoziweka na akazitajia majibu yake kwa sababu wao wameingia katika mrengo huu kufuata yale mambo ambayo hayako wazi na aya zenye kuzungumzia sifa za Allah hazina utata katika hilo kadhalika sababu nyingine at-ta'wilul batil at-ta'wilul batil lin-nusus kutafsiri tafsiri isiyokuwa ya sawa maana yake ni tahrifu kwenye maandiko kwenye dalili za Qur'ani na Sunna التأويل الباطل للنصوص يعني كتاويل تاويل ambayo isiyokuwa sawa katika maandiko الامام ابن القيم رحمه الله تعالى akasema faaslu aslu kharab ad-din wad-dunya inma huwa min at-ta'wil asili ya kubomoka na kuharibika dini na dunia hakika ipo katika ta'wili alladhi لم يرده الله ورسوله إلى أن باعوا حجي كسودية الله سبحانه وتعالى لم تمواك بكلامه كويس غمزة دليله ولا دل عليه أنه مراده ولا كويجوليش قبهي لما كسودياك وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل حوى كتفوتيان واتو قومنا متمياء اسبقوا كتأويلهم وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل hapajatokezea vile vile katika umma fitna kubwa au ndogo isipokuwa kwa tawili wahal uriqat dimau almuslimina fil fitan illa bitawil hazikumwagwa damu za waislamu hazikumwagwa damu za waislamu isipokuwa kwa kutumia tawili makuja hawa wakaishukua aya wanavyotaka wakafanya tawili kama alivyokuwa asili ya makhawarij wakamwaga damu za waislamu kwa hili ni jambo kubwa lakini ni jambo ambalo linakatazwa kwa sababu linawataka waislamu warudi pahali pamoja haya ni maneno ya Imam Al-Qayyim katika Ilamu Al-Muwaqqi'in qala Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika uh, katika mukaddimati usuli fi tafsir akasema fa inna as-sahabata wat-tabi'in wal-a'immata إذا كان له في تفسير الآية قول حقيقة ما صحابة ونفوز وما صحابة ما إمام وتكبقوا ونقول ونيسيم قوس آية قرآن وجاء قوم فسروها فسروا الآية بقول آخر نوكج وتوينجين وكيفسير آية قرآن وقول نجين لأجل مذهب اعتقدوه وأجل مذهب وما يتكيد وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين na madhehebu hayo waliokwenda nayo si katika madhehebu ya matabi na masahaba sio katika madhehebu ya masahaba na wale waliofuata masahaba kwa wema wattabi'ina lahum ihsanin lilmutazila wa للمعتزلة وغيرهم ahli أهل fi mithli hadha watu hawa watakuwa wameshirikiana na mu'tazila yani wale wenye kupinga sifa za Allah na wasiokuwa hao katika watu wa bid'a katika mfano wa kitu kama hichi wa fil jumlati man adala an madhahib as-sahabati wat-tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalika kana mukhtian fi dhalik kwa ujumla yoyote yule ambaye atakayeyakwepa madhehebu ya masahaba na wanafunzi wa masahaba na tafsiri yao akaenda kwenye kile ambacho kinatofautiana na hilo huyo itakuwa ni mwenye kukosea bal mubtadi'an huyo atakuwa ni mtu mzushi wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'u hata kwamba itakuwa yeye ni mwenye kujitahidi kukosea kwake kunasamehewa lakini itakuwa amekosea maqsudu bayanu turuki ilmi wa adillati kinachokusudiwa ni kubainishwa njia za elimu na dalili zake kadhalika wa turuqi sawabi na njia iliyokuwa ya sawa si ya sawa ipi hiyo ndiyo ifuatwe wa nahnu na'lamu anna alqur'ana sisi tufahamu kwamba Qur'an qira'atu as-sahaba anna alqur'ana qara'ahu as-sahaba wattabi'una watabi'uhum Qur'an imesomwa na masahaba na wanafunzi wao na wale waliowafuata wao wa annahum kanu a'lama bi tafsirihi wa ma'nihi na wao walikuwa ndio wanaojua zaidi tafsiri yake na maana yake kama annahum a'lamu bilhaqqi alladhi ba'atha Allah bihi rasulahu sallallahu alayhi wasallam kama walivyokuwa wao maswahaba ndio watu wanaoitambua zaidi haki ambayo Allah amemtuma nayo mtume wake sallallahu alayhi wasallama faman khalafa qawlahum alquran bi bikhilafi tafsirihim yoyote ambaye atakayekwenda kinyume na tafsiri na kinyume na kauli yao na akaifasiri Qur'ani kinyume na tafsiri yao fakad akhtaa fi dalili wal madluli jami'an huyu amekosea katika dalili na kile ambacho kinachojulishwa na ile dalili vyote kwa pamoja wa ma'lumun anna kulla man khalafa qawlahum lahu shubhatun yadhkuruha na katika jambo lenye kujulikana kila yule ambaye amekwenda kinyume na kauli ya masahaba anayo shubha yake ambayo anaitaja imma aqliya au sam'iyya ni dalili ya akili au kuna kauli qala Allah qala rasul lakini ana shubha yake katika hili ah, aya ipo na inasemaje au hadithi ipo kwani inasemaje kila mmoja ukimwangalia ukiangalia makundi yote si tablighi watakuletea kauli aya zao aya utasema aya zile za Qur'an lakini tafsiri zao ukiwaangalia makundi mengine katika mahizbu tahrir na wengineo katika makhawari tukija huku katika masuala ya itikadi katika asmaullah na sifa zake kila mmoja utamwona anaisoma aya ya Qur'an au hadithi ya mtume lakini ana shubha yake katika hilo yadhkuruha imma aqliyan am sam'iyan kama huwa mabsutun fi mawdhihi akasema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah kama jambo hilo kama jambo hilo lilipokunjuliwa katika maeneo yake kama tulivyotangulia kusema muhadhara ni mrefu lakini muda hautoshi kwa hiyo wacha tusome kama sababu mbili kwa ujumla wake nyingine katika sababu aljidalu walkhusumatu fi ddin sababu za mifarakano ni mijadala na mabishano katika dini ambalo hili Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza wajadalu bilbatili liyudhidhu bihi alhaqa wakajadiliana kwa kutumia batili ili waizamishe kwa mijadili hiyo haki faakhadhtuhum Allah subhanahu wa ta'ala asema mimi nikawashika wao imekuja kutoka Abi Umama radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alayhi illa utu aljadala hawajapotea watu baada ya uongofu ambao walikuwa juu ya uongofu huo isipokuwa wao wamepewa mijadala mabishano thumma tala رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية في شمتوم يقيسوم آيه هي وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون قيسوم آية الحديث ما يبقيه الإمام الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى ومنها التعصب للآراء كشكمان الآراء والمذاهب نمذهب يعني أنتم يكون مذهب ياكن الكتاب مذهب ياكن ليسنه huwezi kumtoa na dalili hata kwamba imesihi muda wa kwamba yeye kauli hiyo au hadithi hiyo au fahamu huo masahaba watofautiana na madhehebu yake fataqatta'u amrahum bainahum zubra kullu hizbin bima ladayhim farihun taassubu lilara'i wal madhahib kadhalika ni katika njia au mioni sababu miongoni mwa sababu lakini ma huwa alilaj ma huwa alilaj tiba ya hayo yote ni yepi tauhidu masdari talaqi jambo la kwanza ni watu kuungana kwenye chanzo cha mapokezi wewe unaosema kwamba hii ya kuamrisha hili na yule asema aya hii yamtetea katika bidaa yake hii na yule anasema hadithi hii inamtetea katika bidaa yake ile pale na yule mwingine kwenye matamanio yake hayo ha. hiyo tafsiri yenu na ufahamu wenu huo ni unatoka wapi Kwa hiyo lazima kwamba umma ili utibike na tatizo hili la kufarikiana, lazima watu waungane kwenye chanzo cha mapokezi yao. Walihadha qala Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Na hii njia yangu hali yake imenyoka, ifuateni wala msifuate njia nyingi fatafarraqa bikum an sabilihi itakuwa ni sababu ya kukufarikisheni kuiacha njia yake dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun hayo ni yale ambayo Allah anakuhusieni ninyi ili mupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala وقال الرسول إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما mimi nimekuachieni vitu viwili hamtapotea ni baada ya vitu viwili hivyo kitaballahi wa sunnati kitabu cha Allah na sunna zangu walan yatafarraqa hatta yarida ala alayya alhawla na havitaachana mpaka vinifikie mimi kwenye hodhi yani viko pamoja atakayeacha ataviacha yeye lakini kitabu na sunna viko pamoja haya ndiyo masdaru talaqi chanzo cha mapokezi watu wanapokea kwenda kwenye kitabu na sunna lakini watu husema naam ukimwangalia shia atakwambia ashiatuhum ahlu sunna ukiangalia mu'tazila kadhalika al-ash'ariyya wanakwambia hum ahli sunna sisi ndio watu wa sunna kivipi tunashikamana na kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallama basi naambia la bado njia nyingine katika hiyo arrujuu inda at-tanazu' wal-ikhtilaf ila kitabillahi wa sunnati وسنة bifahmi salafi hadhihi al-umma kurejea wakati wa mizozano na kutofautiana kwenye kitabu na sunna lakini kwa ufahamu wa maswahaba kwa sababu kama mizozo na kutofautiana rai na ufahamu haya yametokea kwa wao sasa hilo unalodai kwamba wewe la kuunga mkono katika bid'a yako au matamanio yako hebu tuulize hivyo ndio walivyofahamu masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam يقول الله سبحانه وتعالى فيه فإن تنازعتم في شيء farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Endapo mtazozana na kutofautiana kwenye kitu chochote, kirejesheni kwa Allah, ai ila kitabihi wa rasuli, kwa mtume wakati yuko hai, wa ila sunnatihi baada mamatihi sallallahu alayhi wasallam, na kwenye sunna yake baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ikiwa mnamwamini Allah na siku ya mwisho dhalika khairun wa ahsanu ta'wila hilo ndiyo bora zaidi na ndiyo marejeo yaliyokuwa mazuri zaidi fahamu wa masahaba masahaba wao walijijelewa kwamba ni marejeo katika ufahamu na ndio maana katika athari nyingi zinazopokelewa wao wakiwahusia watu wao wanafunzi wao kurejea kwao athar maarufu ambayo usahihi wake ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kullu ibadati لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا أيها القراء وخوذوا سبيل من كان قبلكم كلا إبادة أما يهوى كيشيك هوى كيفانيك وني إبادة هي ما صحابة ممتومي نيني مسيفانيك وهي إبادة حقيقة ومانزو هوى كواتي ولي ومشو لولوتي لكو سيمي إشيكين يا ولي أمباو waliokuwepo kabla yenu haya maneno uthabiti wake hasa ni kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu katika baadhi ya maneno ya wanachuoni ambayo ameyataja Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah katika sunna kadhalika al-Imam al-Lalakai katika usuli i'tiqadi al-sunnah wal jamaa kadhalika maneno ambayo ameyapokea al-Imam ibn Abd al-Barri rahimahullah ta'ala man kana mustannan falyastanbi man qad mata fa innal hayya la tu'manu alayhi al-fitan أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينهم فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على هدى وصراط المستقيم فإنهم كانوا على هدى المستقيم يولي من يكتك كويغا كفواتا awafuate wale waliokufa. Abdullah ibn Mas'ud anawazungumzia watu hivi, mwaka 32 hijiria ndio wamekufa. Kwa mapema kabisa anawaambia watu, kwa sababu walio hai hapaaminiki kwa wao kufitinika. Leo namuona yupo katika jadda kesho kutwa waambiwa kwamba yule kapinda. Hao hao waliokufa hao hao wakufuatwa ni masahaba wa mtume wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake watu ambao waliokuwa na mioyo iliyokuwa mema katika umma huu waliokuwa na elimu iliyoingia ndani lakini takalufu zao katika kutaka kuyaingia mambo wasiyojua yalikuwa ni machache sana watu ambao Allah amewachagua kuwa ni masahaba wa mtume wake na kuisimamia dini yake fahamuni fadhila zao na mfuate njia yao waliokuwa nayo hakika wao walikuwa katika uongofu ulionyooka. Kwa hiyo kila anayesema sisi ndio ahlusunna wal jamaa, kitabu na sunna, bifahmi man bifahmi sahabati inda tanazul, lazima turudi kwa masahaba katika kila jambo, si katika ibada, itikadi, katika suluk na kila mambo. Wao walikwendaje? Walifahamu vipi aya? Walifahamu vipi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hapo kila mmoja katika wasiokuwa hao watatoka kapa na madai yao, rai zao, fikra zao, matamanio yao na bid'a zao. Hii ni katika tiba, na hichi ni kitu kigumu wasichokitaka watu. Utasikia nyinyi kila kitu wafuate masahaba. Masahaba si kila jambo, kwani wao walikuwa na taa msikitini au walikuwa na mabomba? Acha utoto kwenye mambo ya dini, hayo hayazungumzwi katika hivyo. Kadhalika katika hayo, katika tiba, luzumu jamaati almuslimin ونبذ الفرقاء kushikamana na jamaa ya waislamu na kuacha mfarakano hii ni miongoni mwa sababu tiba ya mifarakano na nyinginezo nyingi ambazo wamezitaja wanaochuoni leo sisi tutafikia hapa kwa yale ambayo imetuwafikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kutokana na muda barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك